وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ na hakika tulimpa Musa kitabu lakini pakatokea hitilafu kati yake na lau kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako mlezi wangelihukumiwa na hakika wao wamo katika shaka yenye kuatia wasiwasi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin abid. anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile. wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja. Ilayhi yuraddu ilmu saa وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu. Na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. Wadalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa dhannu ma lahum min mahis, na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukimbilia. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط من آدم kuomba كومبا za زخيري na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ na pindi tukimwonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara bila shaka husema haya na yastahiki mimi wala sidhani kuwa kiama kitakuja na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi bila shaka nina mema yangu kwake basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash fa dhu du'a'in 'arid, na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Qul araaitum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, sema mnaonaje ikiwa haya natoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi ikawa ndio mmeyakataa ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi. Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu. الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Ninaapa kwa hakika tulimpa Musa Taurati na watu wake wakakhtalifiana kwayo na lau ilikuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikuakhirishwa ewe Muhammad mpaka muda maalum kwake basi hapana shaka pangeamuli wa hukumu baina yako na hao kwa kuangolea mbali wanaokanusha na hakika makafiri katika kaumu yako wamo katika shaka na Qurani na hiyo inawatia dhiki na wasiwasi. Mwenye kutenda vitendo vyema ujira wake ataupata mwenyewe na mwenye kutenda uovu madhambi yake atakuwa juu yake. Na Mola wako mlezi si mwenye kuadhulumu waja wake hata mtese mtu kwa dhambi za mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiyo unarejea ujuzi wa kusimama saa ya kiyama Matunda hayatoki kwenye vifuniko vyake, wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai ila awe yeye anajua. Nakumbuka siku ambayo Mwenyezi Mungu atawaita washirikina kwa kwake kebei awaambie, wako wapi hao washirika wangu mliokuwa mkiwaomba badala yangu? Watasema kwa kutahadhari, ewe Mwenyezi Mungu, tunakujuvya kuwa sisi hatuna kushuhudia kuwa wewe una mshirika yeyote. Na hao miungu ya ushirikina kwa kiwaabudu watawapotea na waliyakinika kuwa hawana pa kukibilia. Mwanadamu hachoki kumwomba Mola wake mlezi kwa kheri za kidunia. Ikimpata shari basi huwa mwingi wa kuikatia tamaa kheri na kuvunjika moyo hadi ya kwamba Mwenyezi Mungu hamuitiki yake. Tunapa tukimuonjesha mtu neema kwa fadhila yetu baada ya dhara kubwa iliyomsibu bila shaka usema, hii neema niliyoipata ni haki yangu mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na ninaapa ikitokea nikarejeshwa kwa Mola wangu mlezi, basi na huko kwake bila shaka nitapata malipo mema. Lakini sisi tunaapa, hapana shaka tutawalipo waliokufuru siku ya kiyama kwa vitendo vyao. Na hapana shaka tutawaonjesha adhabu kali iliyorindikwa juu kwa juu. Na tukimnemesha mtu huacha kutushukuru na kajitenga mbali na dini yetu. Na tukimwonjesha shari basi huwa mwingi wa kuomba madua. Ewe Muhammadi waambie hebu nabieni. Ikiwa hii Qurani imetoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi mkawa mnaikataa, basi nani aliyekuwa mbali mno na ukweli kuliko huyo aliye kinyume na haki? Karibuni hivi tutaonyesha hao wanaozikata ishara zetu zenye kuonyesha ukweli wako katika pande za mbinguni na ardhi na katika nafsi zao wenyewe mpaka yawadhihirikie ya kwamba uliowaletea ni haki tupu si vinginevyo. Je, wanakataa kuwa sisi tunawaletea ishara hizo? Je, haitoshi kuwa Mola wako mlezi ni mwenye kukizunguka kila kitu? Ama hakika hawa makafiri wamo katika shaka kubwa kukutana na Mola wao mlezi. Kwa sababu ya kuwa hawaamini kufufuliwa. Ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukizunguka kila kitu kwa ujuzi wake na uwezo wake.